من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر بركاته أشكر لتابع عمدة الأحكام نعم الحافظ أبو الغني المقدسي رحمه الله jiya mun karanta hadisin da abi shuraihi ya rawaito shi ne amru uh, uh, dan amru al-khuzai al-adawi wanda ya magana da amru dan sa'id dan as lokacin da zai tura wato runduna zuwa makka a cikin fa'idojin wannan hadisin amfani da muka samu na fikihu na farko wato ana bukatan yin bayani a lokacin da ya dace a yi lokacin da ya dace a magana a lokacin da za a yi kar a bari sai ya wuce a zo ana cewa da an yi kaza kaga lokacin da ya tashi zai tura rundunar nan a nan ya yi masa magana bai dace ya yi wannan abin ba sannan ana wa shugabanni nasiha amma ta hanya mai sauki mai sanyi ba da faɗa ba ba da zagi ba ba da zanga-zanga ba ya ce izan li ayyuhal amir ya kai shugaba ka bani izini kaga ya nemi izini yayi magana ba ta ce za a yi a tare gaban shugabanni ana musu ihu ana musu wani abu ba sannan kuma hadisin ya fa'idantar da mu godiya ga Allah da salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da za a yi wani magana mai muhimmanci kuma mun ji hurumin makka ya fara ne tun daga ran da Allah ya halicce sama da ƙasa ba daga bai aka fara haramtar da makka ba kuma imani mai inganci yana sa mutum ya kame daga abin da Allah ya hana haramun ne a zubar da jini ko a aikata abin da yake haram a wani waje ma haramun ne amma huruminsa a makka ya fi tsanani kuma ba a yanke itace a cikin makka ta kowace irin hanya sai irin hanyar da za mu zo mu ji wato a hadisin da yake tafi a gaba kuma wajibi ne a karantar da mutumin da bai san matsala ba wanda bai san abu ba wajibi ne a sanar da shi in har yana da niyan karba in bai so ya karba ba kuma gare shi to hadisin mu na yau mana rahimahullah ya ce an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yaushe wannan magana shine yace yawma fatih makka wannan mai rawaito hadith ne ya fara annabi yi magana a ranar da aka bude makka yace la hijrata ba'da al-fatih babu hijira bayan budin makka al-fatih anan budin makka ake nufi la hijrata babu hijira bayan an bude makka wani hijira kenan ko kuma mai canza hijira hijira shine mutum ya kaurace daga garin shirka zuwa garin musulunci ko garin da ake barna zuwa garin da ake zaman lafiya ma'ana ake bin Allah ko garin da ake fitina zuwa inda babu fitina daidai inda mutum ba zai samu damar yin addininsa ba wajibi ne ya hijira daga wannan garin zuwa inda zai samu damar yin addininsa wannan ita ce hijira to anan hijirar da annabi ya kore ne hijira daga makka zuwa madina la hijira ta babu hijira ba'ad al-fati bayan makka ta zama daula ta musulunci a lokacin da makka garin shirka ne to wajibi ne mutum ya hijira daga makka zuwa madina in har yana so ya addini sai da wanda suke da rauni mata yara tsoffi ba su da daman hijira to Allah ya dauke musu amma mai karfi ba zai yi ya zauna a makka ba to tunda makka annabi ya zo ya bude ya zama garin musulunci ba zai yi kuma mutum ya ce bari in tashi daga makka in je madina da sunan hijira wannan shine an yanke amma ba wai hijira daga wani garin da ba kyau zuwa gari mai kyau na sauran sassan duniya ba shi ake nufi ba to babu hijira bayan gudun makka walakin jihadun wa niyyatun sai dai jihadi yana nan kuma niyya na nan mutum ya zama yana da kyakkyawar niyya na aikin alkhairi bari in yi kaza gurgurdan niyyar kaza a saka maka kamar yadda hadisin niyya na Umar radiyallahu anhu ya nuna bana jihadi kuma yana nan har zuwa madin ilayen yawmal har zuwa tashin qiyama sanin sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sun firtum fanfiru wa sun firtum idan aka nemi ku fito fanfiru to ku fita idan shugaba ya ce ku zo ya kira ku zo ku fita zuwa taimakawa addinin Allah ku zo a je jihadi ku je a zo a je karantarwa ku zo a je a yi taimakon addini duk lokacin da aka kira ku to ku ansa ku fita wa qala yawma fati makka ya nabi ya faɗi wannan magana a ranar budin makka sai ya ce inna hadhal balada lalle wannan gari makka yake ne haramahu Allah yawma khalaqa samawati wal arda Allah ya haramta makka tun ranar da ya halicci sammai da ƙasa fa huwa haramun kuma shi garin makka haramun ne yana da huruminsa bi hurmatillahi da hurumin da Allah ya yi masa ila yawmil qiyamati har a tashin qiyama makka tana da wannan daraja wa innahu shi lamarin ba lam yahilla alqitalu bihi bai halatta ayyaki ba a cikin garin makka li ahadin ga wani mutum qabli gabanina shi annabi ne aka bashi na lokacin dan karami yayi amma an ba wannan ba haramun ne a yi jihadi a makka a a tashin kiyama sai dai in mabarnata suka zo suka shiga makka sai a kyale su kaga ba zai yi ba kamar a shekaru a 80 ko wasu suka so suka shiga suka kama harami aka zo aka yi musu zuba musu ruwan zafi da sauransu kafin a fitar su daga cikin masallaci sannan annabi ya ce walam ya hillali illa sa'atun min nahari ni da aka halatta mun ba walam ya hillali bai halatta ba a gare ni illa sa'a sai wani dan lokaci ne min naharin cikin yini lokacin da ya zo zai shiga din ne kawai aka ba shi dama idan wani ya tare shi to aka wanda shi a shiga wahiya sa'ati hadhihi shine wannan lokacin da yanzu nake magana shi ko wala yanzu nan shine aka bani dama bayan wannan fa huwa haram shi yana nan a haramin sa bi llahi da haramtarwan Allah ila yawmil qiyama har zuwa tashin qiyama to wannan hurmi na makka yana nan to menene ya bashi hurmin Allah ne ya bashi ta ina zamu kiyaye nisanta wa'annan abubuwa daga ciki la yuqbadu shawku to idan aka zo makka ba za a cire shaukin ba ma'ana itace wani itace kace wannan akwai kaya wannan menene a'a a makka ba a cire itace wala yunfaru saiduhu ba a koran dabba na farauta tamfir shine ka, zaburar da dabba dabba farauta tana kwance ka tada ita ko ka bar kai farautanta haramun ne in kaga dabbar farauta mata karka taɓa ta shi yasa Allah madaukaki ya ce Allah zai jarrabe ku a ayar ma'ida ya ayyuhal ladina amanu la annakum Allahu bi shay'in min as-sayyi taralu aydikum wa rimahukum gashi nan kuna da harami gashi a garin Makka sai dabbobi korota su shiga barewa su shigo zomo su shigo suna zuwa kuna ganin su suna ganin ku don Allah ya gani wane ne zai kiyaye dokansa waye kuma zai ce to tunda sun zo bari in kama manzo sallallahu alaihi wasallam yace ba za a kore dabbar barauta ba Wa wala yuntaqatu luqtatuhu ba za a tsinci abin tsuntuwanta ba idan ka ga wani abu a jebe ka ce ah na samu in dauka ko kuma bayan na ɗauka na sanar mai shi bai fita ba in ci ba a cin tsuntuwan makka illa man arrafaha sai dai wanda zai sanar da ita wanda zai nuna ga wani ya manta kayan shi wanda zaka ɗauka, ka kai shi yasa a haramin maka har yau har tun jiya akwai sashin wato mafdudat qismul mafdudat lost and found office duk wani abu da aka bata aka jebar komin kimansa in an dauka ofishin za a kai akwai ma'aikata a wajen Za ka ce ga wannan nazin ta auri kaza sai su garba su aje su rubuta in mai shi ya zo ya yi bayanin sifar abin da ya jebar na jefar da gaya na kaza tsakanin kaza da kaza lokaci kaza a duba shi ne sai a ɗauka a bashi a ajiye a jima a jima in suka taru suka yawa sai a ɗauka a baiwa mabukata sai zama sadaka ga wanda ya jefa amma ba ka ba mai halatta mutum ya ɗauka yi amfani da shi wala yuftala halawu wato ba za a cire ciyayinta ba yuftala halawu ɗanyen ciyayi ka ce bari ka je ka kawo dabbobinka ko kuma kai ne za ka yi amfani da ciyayi ba za a cire ba sai dai dabbobin ne za su ci wannan kuma su ne amma kai ba za ka cire ka ba su ba faƙalar abbas sai abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah illal izhir ya manzan Allah banda da itacen izhir fa innahu liqainihim domin itacen izhir ana amfani da shi wajen abin nan kai shi ne abin nan aikin makera makera suna amfani da itacen izikar saboda karfinsa gawayin yana jimawa da shi ne fa inna shi wannan itacen suna amfani da shi liqainihim saboda ƙirarsu wajen ƙira ana amfani da shi wa buyutihim da kuma gidajensu idan aka yi gini kamar da muka faɗa jiya ana sawa a riki wasu ma suna sawa a kabari saboda karfinsa da ya faɗi haka faƙala sai annabi ce illal izhir to banda shi izhir da shi an ware shi mutum yana ya cire ya kira ya cire ya sa a gida amma in ba wannan ba a cikin hudud na haram bai halatta a cire itace ba mutum yana so ya fita daga wajen harami ya je cire ko kuma itacen shi ya dasa ya ce bari in dasa in yi karfi in cire da wannan za ka yi kai amfani alƙail ɗin nan shi ne alhaddad mai ƙila masu ƙila za su yi su amfani da shi wannan shi ne hadisin mu na yau Allah ya samu dace da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum